Awit, Kabanata, Isandaan at Labing Purihin si Yahweh. Mapapalad ang tao na kay Yahweh ay gumagalang at taus-pusong sumusunod sa kanyang kautusan. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay may pagpapala. Magiging sagana sa kanyang tahanan, pagpapala niya'y walang katapusan. Ang taong matuwid may bait at habag. Kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Ang mapagpautang nagiging mapalad kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Masamang balita'y hindi nagigitla matatag ang puso't kay Yahweh tiwala. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Nagbibigay sa mga nangangailangan. Pagiging matwid niya'y walang hanggan. Buong karangalang siya'y itataas. Kung makita ito ng mga masama, lumalaya silang mabagsik ang mukha pagkat ang pag-asay lubos nang nawala.